աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ։ Եթերում աշխարհակական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջին մի քանի օրերին հատկանշական զարգացումներ են տեղի ունեցել տարբեր տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը շարունակել է իր ապակառուցողական քաղաքականությունը եւ հանդես եկել տարբեր սադրիչ հայտարարություններով։ Այսպես Գերմանիայում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը կրկին անդրադարձել է Բերձորի միջանցքում իրենց պահակակետի կամ հսկիչ կետի հարցին նշելով որ անաժիշտ է այն տեղադրել նման կետը փոխկապակցելով այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքում նույն անման գետի բացման հետ։ Իհարկե, սա անընդունելի է եւ եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս ցավալապաշտական եւ հայատյաց քաղաքականություն Ադրբեջանի։ Ասեմ, որ նաեւ Գերմանիայում գտնվելու ժամանակ համատեղ Մամլոասոլիսի ընթացքում Գերմանիայի կանցլերի հետ կանցլերը հայտարել է Շոլցը, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է տեղ ունենան բացարձակապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ներքո։ Ես հիշում եմ, որ մի քանի օր առաջ իբրև Շոլցը հայտարարել է, որ ազգերի ինքնորոշում պետք է լինի, Արցախը պետք կարող է լինել ինքնորոշված երկիր եւ ունի այդ նույն իրավունքները, ինչպիսի միամտությամբ եւ ինչպիսի հրճվանքով է այս ամենը ընդունվել։ Մենք ասել ենք մեր ժողովրդին, զգուշացրել ենք, որ չի կարելի լինել միամիտ, առավել եւս չեմ ուզում, որ մեզ ապուշի տեղ դնեն։ Այո, մենք պետք է պայքարենք եւ հասնենք մեր նպատակին, բայց երբևիցե չմտածենք, որ երկրները հատկապես մեծ երկրներ, հատկապես երկրներ, ովքեր չունեն մեզ այդ ընդհանուր շահեր, կարող են մեզ այս գործընթացում օգնել։ Վերջին օրերին կրկին հակաիրանական դրսևորումներ են տեղնեցել Ադրբեջանում։ Այսպես Խազար հերոստալիքը որը գտնվում է ըստ որոշ տվյալների հենց Իլհամ Ալիևի սեփականության ներքո, մի տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ վերլուծվում էր նախագահ Լուկաշենկոյի Բելարուսիայի նախագահի եւ Իրանի հոգեոր առաջնորդ Խամենեի հանդիպումը։ Ընդ որում, այնքան էին Ադրբեջանում տարակուսած նման զարգացումներից, որ նույնիսկ Խոմենեին ներկայացնում էին խոմոշ մականոնի տակ։ Սա իհարկե եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ինչպիսի հակաիրանական ալիք կա Ադրբեջանում։ Եվ վերջի զարգացումները նաև Իրանի շատ բացասական վերաբերմունքը տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության վերաբերյալ ցույց է տալիս, որ իսկապես Իրանը այն երկրներից է, որը երբևիցե չի հանդուրժելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ցավալապաշտական նկարտումները։ Վերջի օրերին ցարաստիճան լարվել են նաև Ռուսաստան ԱՄՆ հարաբերությունները։ Այսպես Սև ծովում ընկել է ամերիկյան MQ9 rapper անօթաչու թռչող սարքը։ Այդ սարքը հատել է, խախտել է նույնիսկ կարելի ասել Ռուսաստանի սահմանները, ծովային սահմանները եւ ընկել է Սև ծովում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի եվրոպական հրամանատարությունը հայտնել է, որ անօթաչու թռչող սարքը խոցվել է ռուսական Su-27 կորցանիչի կողմից։ Եվ ըստ ամերիկյան կողմի Ռուսաստանը միտումնավոր է ոչնչացրել այդ անօթաչու թռչող սարք։ Ռուսական կողմը հակառակը պնդում է, որ որևէ ձևով չի խոցել այդ սարքը։ Նման զարգացումները ցույց են տալիս, որ իսկապես երկու այդ գերտերությունների միջև հարաբերությունները ծառայաստիճան լարված են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը տեղյակ է պահվել միջադեպի մասին, իսկ պետդեպարտամենտը, այսինքն ԱՄՆ-ի արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրել է Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովին այդ հարցը քննարկելու համար։ Վերջին մի քանի օրերին բավականին կոշտ հայտարարություններ է արել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Խոսելով հյուսիսային հոսք գազատարի Պայթունի հանրահայտ մասին նա նշել է, որ նման պայթունը չի կարող իրականացնել ինչ որ մի խումբ մարդիկ, ովքեր չունեն պետության աջակցությունը։ Այն էլ ամենաբարձր մակարդակով։ Մենք գիտենք, որ արեմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ եւ պետական կառույցներ ասել են, որ այդ գազատարը վնասվել է ուկրաինական ռումբի կողմից, բայց հաստորեն Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ դա պետական պատվեր է եւ ասել է, որ նաեւ ԱՄՆ-ն տեսականորեն կարող է շահագրգռված լինել այդ ամենի մեջ, հավելելով, որ պետք է միշտ փնտրել նրանց, ովքեր շահագրգռված են այդ գործընթացի մեջ։ Իսկ ով է շահագրգռված, Պուտինը մատնանշել է, որ բնական է տեսականորեն շահագրգռված է ԱՄՆ-ն։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս աշխարհակահաղական բոլոր այն բարդությունները, որոնք տեղի են ունենում նաեւ գերտերությունների հարաբերությունների միջև։ Քանի օր առաջ հետաքրքիր հայտարարություն է արել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Խոսելով Թուրքիայի եւ Իրաքի հարաբերությունների մասին, նա բառացորեն հայտարել հետեւյալը, որ Իրաքում Թուրքիայի հաջորդ քայլը լինելու է այն, որ Իրաքի նավթը փոխարինվի Թուրքիայի ջրի հետ։ Մենք բոլորս գիտենք, ինչպիսի քաղաքականություն է նաև ջրային աշխարհակաղակականություն է վարում Թուրքիան, փաստորեն խեղտելով Մերձավոր Արևելքը, վերահսկողության տակ առնելով Տիգրիսն ու Եփրատը, երբեմնի հայկական լեռնաշխարի մեր հայկական գետերը։ Եվ հիմա Թուրքիան բացեբաց դրա մասին ասում է։ Ինչպես Ադրբեջանը արգելափակում է Բերձորի միջանցքը, գազը, լույսը, ջրամատակարարումը Թուրքիայի համար դառնում է մի կարևոր գործիք թե Իրաքի եւ հետագայում Սիրիայի եւ այլ երկրների համար ազդեցություն գործելու տեսակետից։ Իսկ Սիրիայի նախագահը աշխատանքային եւ պետական այցով ժամանել է Մոսկվա եւ հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի տարբեր այլ պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպումները անցել են շատ ջերմտնորդում։ Բնական է քննարկվել են նաեւ երկկողմ հարաբերությունները եւ տարածաշրջանային գործընթացները։ Ընդհանրապես Սիրիայի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները բավականին ամուր են եւ այս այցելությունը եւս ցույց է տալիս, որ երկու երկրները հաստատակամ են շարունակել իրենց հարաբերությունները, խորացնել եւ ընդլայնել նրանք, այդ թվում նաեւ ինչի՞ չէ Թուրքիայի ազդեցությունը նվազացնելու համար։ Այսպեսին է ընդհանրագին բարեկամներ։ Վերջի մի քանի օրերին կարևորագույն աշխարհական զարգացումները հետևենք եւ ներկայացնենք ձեզ։ Բարինն ձեզ, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։